Hrvatski radio, obrazovni program. četvrtkom. Eufameito e cer, que cai pontos ure a tempe asigato, e zongo e tornizon, melei garpros gemas vaini, foibos acersecomas eujaito. Putovanje po izbornim sustavima i načinu izbora u starom vijeku počinjemo u Sparti, grčkom gradu koji je u Zatenu bio najznačajniji grčki grad. Grčki gradovi nastojali su se boriti protiv raskoši i pokazivanja velikog bogatstva. Smatralo se da ono kvari ljude i da uništava politički život grada. Likurg, mitski pisac Spartanskih zakona, prvo je ukinuo sve znakove nejednakosti i imovinskih razlika, a onda je krenuo u borbu protiv raskoši. Starogrački povjesničar Plutarh u Likurkovom životopisu piše Ponajprije ukine sav zlatni i srebren novac, te odredi upotrebu samo željezna. Zatim ovome pri velikoj težini i količini dade malu vrijednost, tako da je za iznos od 10 mina u kući trebala biti velika ostava i jaram za prenošenje. Kada je taj novac ušao u opticaj, prognani su mnogi oblici nepravičnosti. Tko bi išao bilo krasti, bilo otimati ono što nije moguće sakriti, nije bilo zadovoljstvo posjedovati, niti je korisno rasjeći na dijelove. Nakon ukidanja zlatnog i srebrnog novca, Likurg je iz Parte ili Lakedemona protjerao ljude koji su se bavili zanimanjima koja je on smatrao beskorisnim i suvišnim. Plutarh dalje piše. A i bez takva bitjeranja većina njih otišla skupa s novcem. Željezni se novac nije mogao iznositi u Heladu, niti je ondje imao vrijednosti. Tako nije bilo moguće kupovati stranu robu, pa ni tričarije izvana. Niti je trgovački teret pristizao u njihove luke, niti je na lakonsko tlo stupao majstor riječi, ni proricatelj sljepar, ni držalac prostitutki, ni izrađivač zlatna i srebrna nakita, zato što ondje nije bilo novca. A raskoš tako malo pomalo lišena onoga što ju je podjarivalo i hranilo, ugasila se sama. I ljudi velika i metka nisu imali ničega više od ostalih, jer bogatstvo nije imalo načina da izađe na javu, nego je ostajalo pohranjeno u kućama i ležalo neupotrijebljeno. U takvoj su Sparti vladala dva kralja, pojedani svake od dvije kraljevske loze, Agijada i Euripontida. Uz kraljeve, čija je vlast bila daleko od neograničene, vladala je Gerusija, vijeće od 28 Spartanaca starijih od 60 godina. Njih je Narodna skupština birala na neograničeno vrijeme. Narodna skupština morala se sazivati svakog uštapa i na njoj su mogli govoriti samo članovi i činovnici Gerusije. Ali u Sparti prava su vlada bili efori, njih petorica. Njih su Spartanci birali na vrlo poseban način, govori profesorica doktorica Marina Milićević-Bradač, socijeka za arheologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu. U Sparti se biralo pet efora svake godine, znači na godinu dana su se birali i to su se birali u skupštini e, uzvikivanjem. Naime, onaj od kandidata tko bi dobio najveći urlik u skupštini generalni, taj je bio izabran. Zanimljivo je da su ojačini urlikanja odlučivali suci koji su se nalazili zatvoreni u jednoj posebnoj zgradi i nisu znali kome se viče. Tako da bi oni nezavisno mogli zaključiti koji je urlik bio najglasniji. I to su po spartanskim nazorima bili najpošteniji izbori koje je netko mogao e, sastaviti za efore. Najžešći spartanski suparnik u staroj Grčkoj bila je Atena, grad uz kojeg se i vezuje pojam demokracije. Kad je riječ o demokraciji, mogla bih e, početi sa izjavom jednog velikog klasičara koji je svojedobno rekao da se e, demokracija u Ateni sastojala u tome da je svaki građanin bio slobodan spavati u skupštini, urlati kod e, izbora zijevati u sudnici i poslije otići kući. Tako da ni ta čuvena atenska demokracija nije bila demokracija u onom smislu kojem je mi danas smatramo. Jest da su svi bili jednaki, ali neki jesu bili jednaki i već od najranijih e, zakona, znači od 621. godine od Rakonta, E, ljudi se u skupštini rangiraju i prema imovinskom stanju, a ne prema općoj slobodi. Međutim, isto tako treba reći da je Drakont uveo da se kandidati biraju ždrijebom. Bilo je 401 član skupštine i birani su nasumično ždrijebom, tako da tu nije bilo E, neke, nekih prostora za predizbornu kampanju ili za nečije e, zalaganje za drugoga ili za sebe, svi građani iznad 30 godina su mogli biti izabrani. Svaki je grčki grad morao imati zajedničke zgrade i prostore na kojima se mogao odvijeti politički život. Grad je morao imati svoje strogo ograničeno područje, političko ustrojstvo koje su priznavali ostali grčki gradovi. U gradu su morale biti zajedničke zgrade i prostor za politički život i grad je morao imati neki mitski početak svoje povijesti. Grad koji to nije imao zasluživao je prezir Grka. Putopisac Pauzanija u svom vodiču po Heladi opisuje jedan grad u grčkoj pokrajini Fokidi koji nije zadovoljavao sve te zahtjeve. Na 20 stadija od Heroneje nalazi se grad Panopejaca. Ako se mogu nazvati građanima ljudi koji nemaju upravnih prostorija, ni vježbaonice, ni kazališta, ni javnog trga, ni vodovoda za česmu i koji žive tamo na ivici jedne jaruge, u kolibama napola ukupanima u zemlju, kao što su kolibe gorštaka. Ipak im je područje ograničeno u odnosu na područje njihovih susjeda i oni šalju izaslanike u Saveznu skupštinu Fokide. Najzad, oni pričaju da ime njihovog grada potječe od imena oca Epea, graditelja trojanskog konja. Svaki je grad trebao imati svetište ili svetišta za javne kultove, utvrde za obranu od napada. Morao je imati jedan veliki trg ili agoru koji je služio kao tržnica, ali i kao mjesto na kojem su se okupljali stanovnici grada i na kojem se vodio politički život. Grad je morao imati uređen izvor vode i fontane, te zgrade u kojima se sudilo i iz kojih se vodio politički život grada. U Grčkoj nosilac prava bio je građanin. Prava koja je imao građanin Grčkog grada jedina su po Grcima dopuštala čovjeku da bude čovjek. Ostali koji ta prava nisu imali bili su ili divljaci ili barbari, to jest oni koji ne govore grčkim jezikom. Krv je dodjeljivala pravo građanstva. Građanin grčkoga grada postajalo se rođenjem. Barem otac morao je biti građanin, a u nekim gradovima to je morala biti i majka. Rođenje nije bilo dovoljno. Otac je morao priznati dijete i društvo ga je moralo prihvatiti. Dok te formalnosti nisu obavljene, dijete se smatralo napuštenim. Uobičajeno je bilo da se takvo nepriznato dijete stavi u zemljani lonac, u koji bi se stavilo nekoliko predmeta, najčešće ogrlica. Ti su predmeti služili da se dijete, ako preživi, prepozna. I naravno, nosioci političkih prava u staroj Grčkoj bili su muškarci. Stoga ne čudi izjava Talesa iz Mileta po legendi prvog grčkog filozofa koji je rekao da je sretan što je rođen kao čovjek, a ne kao životinja, što je rođen kao muškarac, a ne kao žena i što je rođen kao grk, a ne kao barbarin. Građansko pravo moglo se podijeliti strancu, ali grčki gradovi nisu bili izdašni u davanju tih prava. Atena je dala građanstvo čovjeku koji je ubio jednog od omrznutih atenskih oligarha. Meteci stranci u Ateni koji su veslali u bitci kod Arginusa također su dobili to pravo. Sparta je bila još škrtija u dodjeljivanju građanskog prava strancima. Herodot je pisao da su samo dva čovjeka dobila građansko pravo u Sparti, vrač Eliste i Samne i njegov brat. Grci su bili užasnuti korupcije, kupovanja izbora, kupovanja presuda i e, sve, sve su činili da bi to isključili iz javnog života, na primjer iz glasovanja u skupštini ili iz glasovanja u sudovima prilikom parnica. To nam samo govori da je to bila vrlo česta pojava i da su se sa time suočavali svakoga dana. Na kraju krajeva ne iz Atene, nego iz grčkih kolonija na Crnom moru imamo sačuvana olovna pisma e, sucima kojima se obećava bogat dar ako nekoj stranci zabrani da dođe u sud uopće. Tako da okruženi tolikom korupcijom oni su morali izmisliti zakone koji bi je isključili odmah u početku. I činilo im se da je ždrijeb možda najbolji e, princip po Solonovim zakonima od 594. godine on je uveo e, četiri file i predložio je da svaka od tih fila predloži svojih deset kandidata iz kojih bi se bila, birali arhonti. E, bilo je devet arhonata u Ateni, znači e, ždrijebom su od 40 kandidata birali devet arhonata. Pa koga izvuku, izvuku. Međutim, prostora za predizbornu kampanju je bilo e, kad se predlagalo deset kandidata iz svake file. Onda su naravno išli okolo e, razni prijatelji, rođaci, susjedi govoreći tko je dobar čovjek, tko je bogat čovjek, tko je častan, tko je učinio tako puno ali konačni izbor devet arhonata je bio ždrijebom. Razlog za glasovanje ždrijebom bio je strah od korupcije. Iako su zakoni u Sparti zabranjivali raskoš i bogaćenje, pobjede Spartanske vojske donijele su u Spartu ogromna bogatstva. A onda je počelo i kvarenje društva i političkog života. Sokrat u Platonovom dijalogu Alkibijad govori mladom Alkibijedu da se za novac u Sparti može reći isto ono što u Ezopovoj basni Lisica kaže lavu. Tragovi onih koji se vraćaju u mjesto vrlo su jasni, ali bismo uzalu tražili tragove novca koji izlazi iz mjesta. Slična se stvar dogodila u Ateni. S procvatom trgovine i većom atenskom pomorskom moći poraslo je bogatstvo grada, a onda je to bogatstvo počelo kvariti politički život. Zato su Atenjani birali ljude ždrijebom. Nije bilo glasovanja, nego se biralo ždrijebom i to je zanimljivo pomoću zrna crnog i bijelog boba. U jednoj žari su bila imena kandidata, u drugoj žari su bila zrna crnog i bijelog boba. I kako se izvlačilo ime iz jedne žare, tako se izvlačio bob iz druge žare. Pa uz čije ime bi bio bijeli bob, taj je bio izabran. Uz čije ime bi bio crni bob, taj nije bio izabran. I tako je on pretpostavio da će upravo spriječiti kupovanje glasova, korupciju ili prevlast jedne stranke u Skupštini u odnosu na neke druge stranke. Periklo, najznačajniji državnik stare Atene, oklijevao je ući u atenski politički život jer je ličio na atenskog tiranina Pizistrata. Uz to bojao se da ga atenski narod ne bi protjerao iz grada jer je bio podrijetlom iz bogate obitelji i imao je moćne prijatelje. U Ateni ta kombinacija nije nužno donosila probitak. Stoga se Periklo klonio politike i uglavnom je sudjelovao u vojnim pohodima. Kada se uključio u politiku, nastojao je uvijek pokazati da je na strani naroda i da se kloni aristokrata, među koje je spadao rodom i bogatstvom. Tako je Periklo počeo svoju predizbornu kampanju. Starogački povjesničar Plutarh piše. Odmah je drugačije uredio i svoj način življenja. U gradu je naime postojao samo jedan put kojim su ga viđali kako ide, onaj prema trgu i vijećnici pozivima na ručak i svakom takvom prijateljskom općenju i saobraćanju tako se oteo da za ono dugo vrijeme dok se bavio politikom nik jednom svom prijatelju nije otišao na objed. Jedino kad se njegov bratić Euriptolem ženio, bio je do prikazanja žrtve prisutan, a onda je odmah otišao. I s narodom je Periklo izbjegavao zasićenost zbog neprestanog dodira, pa mu se približavao u razmacima. On nije govorio o svakom predmetu, niti je dolazio svaki put u skupštinu, već se, kako veli Kritolaj, kao salaminska lađa nudio samo za velike potrebe, a drugo je obavljao tako što je pred narod slao prijatelje i druge govornike. Doba Perikla smatra se vremenom u kojem je cvala atenska demokracija, ali već je njegov suvremenik, povjesničar Tukidid, opisao njegovu upravu kao aristokratsku, jer je bila demokratska tek po imenu, a vlast je uistinu bila u rukama prvog građanina, Perikla. U Periklovo vrijeme je i dalje nastavio taj sistem biranja ždrijebom, međutim e, do Perikla su imali veliki problem budući da se u skupštinu na glasovanje odlazilo dobrovoljno kao građanska dužnost, dogodilo se da nitko nije ni htio ići gubiti vrijeme u skupštini. I onda postoje podaci da su, na primjer, skitski strijelci u, u Ateni u žetima i šibama skupljali ljude po agori i zapravo ih tjerali pomoću tih e, rastegnutih užeta u skupštinu. Poslije, u vrijeme Periklovo je uvedeno plaćanje dana provedenog u skupštini, u početku pet obola, vjerojatno, međutim ono što znamo pouzdano to je da su se plaćala tri obola po Aristofanu i ostalom piscima znamo da je dan u skupštini bio tri obola. Tri obola, to vam je ekvivalent E, da jedan neženja može preživjeti jedan dan sa tri obola. E, štruca kruha je koštala jedan obol. Prema tome to je dnevna hrana za jednu osobu. Tri obola. I nakon toga su svi počeli hrliti u skupštinu, hrliti na glasovanje. Tako se Aristofan ruga onima koji su se budili u i već u ponoć ulazili pred ulaz u skupštinu da bi među prvima utrčali unutra i pokupili svoja tri obola. I onda više nije bilo problema sa dolaskom u skupštinu, ali su počeli problemi sa vikanjem, urlanjem. Najvažnija stvar u predizbornoj kampanji i u političkom životu bila je govornička vještina – u vremenu kada je svaki birač mogao vidjeti kandidata za neku funkciju i kada se biračko tijelo nekog grada stare Grčke moglo okupiti na nekom trgu kada je govornik bez tehničkih pomagala samo svojim glasom i akustikom prostora mogao dopriti do ušiju sugrađana, govorništvo je bilo vještina koju je trebalo savladati i brusiti. Kako je to radio Periklo, opisuje Plutar. Sa svojim je načinom života i sa zamašnošću svojih misli Periklo usklađivao i svoj govor, poput glazbena instrumenta. I pritom je mnogo puta napinjao žice Anaksagorina filozofije, zalijevajući filozofijom prirode svoju retoriku kao da je boji. Tako kažu i da je dobio svoj nadimak. Neki ipak misle da su ga nazvali olimpljaninom po umjetninama kojima je ukrasio grad. Ali komedije tadašnjih pjesnika jasno pokazuju da je on taj nadimak dobio ponajviše zbog svog stila govorenja, te kažu da on grmi i sjeva dok javno govori i da nosi na jeziku strašnu munju. Spominje se jedna izjava Tukidida koja se tiče Periklove govorničke snage. Kad ga je lakedemonski kralj pitao tko je bolji, Hrvač, on ili Periklo, Tukidid je odgovorio. Kad ja njega u Hrvanju oborim, onda on tvrdi da nije pao i uspjeva u to uvjeriti one koji su svojim očima vidjeli kako pada. Postojala je izreka u staroj Grčkoj da sve zavisi od naroda, a da narod zavisi od riječi. Govornička vještina bila je i kako važna u Skupštini, koja se u Ateni morala sastati četiri puta u Britaniji ili u vremenu od 35 ili 36 dana. Nakon Klistenovih reformi u Ateni je bilo deset fila ili plemena, pa je godina bila podijeljena na deset Britanija. U skupštini u kojoj svaki građanin ima pristup odlučivalo se o važnim pitanjima u gradu. Ali govornička vještina nije nužno bila dobra za politički život govornici ili oratori uskoro su počeli kvariti atenski politički život, jer njihova govornička vještina nije jamčila njihovu upućenost u državne i sudske poslove. E, najveći problem atenske demokracije je bio taj da svi koji su izabrani na sve dužnosti su bili apsolutno nekompetentni za te dužnosti. I nitko u skupštini nije razumio zakone, ždrijebom izabrani suci nisu razumjeli zakone, porotnika, vječnika za sudske parnice je bilo šest tisuća. Nitko od njih nije razumio zakone, isto su se birali ždrijebom i tako zapravo ta silna demokracija za koju su se trudili da ne bude korumpirana je na kraju ispala nekompetentna. Jer su opet glavnu riječ vodili oratori koji su e, prikazivali ili novi zakon ili jednu stranu političku kad je bila riječ o unutarnjoj vanjskoj politici ili u sudskoj parnici e, jedan optužbu ili obranu jedan dio toga. Druga strana je imala svoga oratora, a porotnici su jedino zjevali, nisu razumjeli ništa i na kraju su glasali po ili po simpatijama ili po tome tko ih je više platio. Grčki gradovi bili su mali. Pojava dvije jake osobe koje bi oko sebe u pravilu okupili svoje pristaše ili stranke mogla je izazvati ozbiljan razdor u gradu. Kako grad ne bi pretrpio štetu ili kako ne bi došlo do krvoprolića, ti su se problemi nekako morali riješiti. Atenjani su imali svoj način. Bio je to ostrakizam ili glasanje na glinenim crepićima. Ime mu dolazi od riječi ostrakon koja znači komad keramike krhotinu i zapravo radilo se o tome kad bi se unutarnje političke svađe u gradu rasplamsale žestoko, onda je e, skupština mogla predložiti da se glasa treba li nekoga protjerati da bi se e, smirile strasti. Ako je skupština odlučila da se može glasat, onda bi svi građani koji su bili pripadnici e, skupštine toga dana na komadićima keramike ispisivali ime onoga koga treba protjerati iz Atene. Nije se predlagalo ničije ime. Skupština nije predlagala imena, građani su sami pisali. I čije bi ime e, se pojavilo na šest tisuća ostraka, taj bi bio protjeran. Ono što je najinteresantnije to je da je nedavno upravo na obroncima pored Atenske agore pronađena jedna hrpa ostraka koji su očito nekoć bili u jednom e, nekom kontejneru ili nekoj vreći ili kožnoj mješini ili košari, svi zajedno. Na svima njima piše jedno te isto ime i pisano je jednim te istim rukopisom i tih ostraka je negde petstotinjak. Mislim, ne jednim te istim, nego da su dva rukopisa ustanovljena na tih petstotinjak ostraka. Znači, netko je lažirao izbor nekoga koga bi trebalo e, prognati i noć prije ispisao petstotina imena da bude siguran da će vjerojatno njegov politički protivnik biti protjeran. Samo postoji jedan problem ostraka, nisu lagane stvari. To nisu listići. Pitanje i tko je vuko tu vreću koja je morala imati bar 50 kila da bi lažirao izbore na, na Agori. Usprko ostrakizmu, problemi nastali zbog političkih sukoba ili zavisti u grčkim gradovima znali su se rješavati na ne tako profinjene načine. Poznato je da su se tukli po ulicama, najviše nepodopština se vezuje uz Alkibijada koji jest bio fan terrible cijelog tog vremena e, uoči i za vrijeme Peloponeskog rata. Ali možda je naj, e, najizgodnija situacija ona iz vremena uoči dolaska Filipa Makedonskog u Grčku, odnosno Demostenovi politički nastupi prije bitke kod Heroneje, Demosten nije bio simpatičan čovjek i mnogim u Ateni nije bio drag, a neki njegovi govori su prilično umišljeni i arogantni. I zato nije čudno da je jedan njegov protivnik u sred njegovog govora jednostavno skočio i zabio mu šaku u oko i srušio ga na zemlju, ovega poslije tužio za fizički napad u političkoj prepirci. Međutim, E, to se redovito događalo. Znamo za jednoga e, midiju koji je na sred ceste svog političkog protivnika jednostavno ga je srušio šakama, onda je skočio na njega i skakao po njemu, mahao rukama kao krilima i kokodakao ono kukurijekao oko I dotični je oštećenik je tužio Midiju i uzeo je za svog odvjetnika upravo Demostena. Tako zahvaljujući Demostenu znamo kako su eto neki e, politički razgovori u Ateni završavali. Po mitskoj kronologiji 753. godine prije Krista Romul je u Italiji utemeljio vječni grad Rim na brežuljcima uz rijeku Tiber. Rimom su vladali kraljevi do 509. godine prije Krista, dok Brut, daleki predak onog Bruta koji je zajedno s Kasijem ubio Cezara, nije srušio s prijestolja kralja Tarkvinija. Rim je tako postao republika na čelu s dva konzula koja su se birala svake godine. U prvim stoljećima Rimske republike, kada je Rim više ličio na vojni logor nego na raskošan grad, idealni rimski političar morao je biti skroman, štedljiv s novcem i strog. Za Marka Porcija Katona, strogog senatora s kraja 3. i početka 2. stoljeća prije Krista, koji je u povijest između ostalog ušao sa svojom čuvenom rečenicom u ostalom ja mislim da Kartagu valja razoriti, ideal je bio manije kurije, rimski vojskovođa i konzul. U Katonovom životopisu Plutarh piše a ležao je blizu Katonovih polja nekadašnji majur Manija Kurija, koji je tri puta slavio trijumf. Ona mu je neprestano zalazio, i promatrajući malen opseg imanja i priprostu nastambu, razmišljao o tom čovjeku, koji je premda je postao najvećim od Rimljana, podložio najbojovnije narode i istjerao pira iz Italije. Sam obrađivao to imanjce i nastavao taj majur poslije tri triumfa. Našavši ga ondje gdje uz ognjište kuha repu, poslanici samničana nudili su mu mnogo zlata, a on ih otpravi rekavši da zlata ne treba onaj kome je dovoljan objed od repe. U onoj dostojanstvenoj republici u starijoj i srednjoj bilo je propisano da tko se želio natjecati za neku magistraturu, a Rimljani su birali oko 40 magistrata svake godine i 24 vojna tribuna. I tko se želio natjecati, taj se morao barem 24 dana prije izbora prijaviti magistratu koji je upravljao izborima. I uvjet je bio da je 10 godina služio u vojsci i da je navršio 30 godina. Poslije su uvjeti bili milijun sestercija imovine za najviše magistrature. U ranije vrijeme nitko u Rimu nije ni vidio milion sestercija, a kamoli da ih stavi kao uvjet. Nakon što bi se prijavio, oblačio bi bijelu togu koja se zvala toga kandida i time bi postajao kandidatus, odnosno onaj koji je odjeven u bijelo. I taj kandidatus je obilazio Rim u svojoj bijelini i tako su svi znali da se dotični kandidira, samim time su već mogli pretpostaviti e, hoće li ili neće li biti primjeren za određeno mjesto i kad je došlo glasovanje već su svi zapravo znali o kome će glasovati. Nije se smatralo časnim i dostojnim da netko sam za sebe agitira i da sam o sebi govori da je dobar i da je pravi kandidat za to mjesto. No, zato su imali prijatelje, susjede i svoje familije. Rimska familija je podrazumijevala nuklearnu obitelj, širu porodicu, sve robove, sluge i seljake koji su radili na zemlji dotičnoga. Prema tome poneke su familije u gradu imale po sto i nešto članova, na selu po tisuću. Pa E, uz to ugledni su Rimljani imali svoje klijente, oni najbogatiji stotine klijenata, što znači da on sam zaista nije morao reći ni riječi za sebe, ali njegovi klijenti su imali dužnost da zagovaraju njegovu kandidaturu. U starom Rimu građansko pravo ili civitas dobivalo se rođenjem ili se to pravo dodjeljivalo ako bi netko bio oslobođen robstva ili ako je nekome građansko pravo bilo dano zaključkom Narodne skupštine. A prava rimskog građanina bila su pravo na trgovanje, po kojem je mogao trgovati, stjecati imovinu i prodavati je. Pravo na ženidbu, po kojemu je mogao sklapati valjani brak. Pravo na glasanje, po kojem je mogao glasati. Pravo na časti, po kojemu se mogao natjecati i dobivati državne službe i pravo na provokaciju, po kojemu se rimski građanin mogao žaliti i suditi na odluke vlasti. Postojalo je i ograničeno rimsko građansko pravo, na koje su imali pravo građani gradova koje je osvojio Rim. Ali to ograničeno pravo nije obuhvaćalo pravo na glasanje i pravo da se natječe za državne dužnosti. O kandidatima su glasovale komisija centurijata, znači centurijske komisije ili skupština centurijska. 193 e, centurije su bile u Rimu. U ranije vrijeme glasovali su usmeno. Svatko u svoje ime, međutim nije svatko glasovao kad je njemu došlo, nego kad bi bio prozvan u strogom redu po svojim centurijama, svi su stajali u redu jedan iza drugoga i kako se koga prozivalo, tako je dolazio i glasovao. U kasnije vrijeme su bili prisiljeni uvesti tajno glasovanje, odnosno glasovanje teserama ili tabelama, znači malim pločicama, bilo drvenim, bilo koštanim, ponekad čak i metalnim koje su se bacale u žaru na, e, na biralištu. Ta je reforma glasovanja provedena negdje između 137. i 107. godine. Ne zna se točno kada i naravno sa tajnim glasovanjem potpuno se promijenio i izborni zakon i pristup glasovanju i predizborne kampanje i tu je sada počelo vrlo žestoko uvjeravanje, a da ne kažemo da je svaka strana željela nadzirati glasovalište da ne bi slučajno bilo e, nekakvih e, crnih poslova sa glasovima. Pa je tako isto poznato kako je Marko Antonije došao sa vojnicima naoružanim na glasalište kad su se birali tribuni pučki jedne godine da osigura ne da će glasovi biti pošteno, prebrojeni, nego da osigura da svaki pojedinac koji glasa, da glasa za njegovog kandidata. Kandidat je bio naravno njegov najbolji prijatelj iz djetinstva, Publije Klodije Pulher. U vrijeme punskih ratova, ratova Rima s Kartagom, u Rim je počelo pritjecati bogatstvo i naravno došlo je do kvarenja političkog života. Neki pisci smatrali su i da neki rimski običaji u oblačenju potiču od straha da se ne bi podmićivalo u vrijeme izbora. Bio je običaj da se oni koji se natječu za magistraturu rukuju sa sugrađanima i pozivaju ih da glasaju za njih silazeći na forum u gornjoj haljini bez košulje ispod nje. Bilo zato što su takvim izgledom nastojali svoje traženje glasova učiniti još usrdnijim, bilo što su oni koji su nosili ožiljke htjeli javno pokazati znakove svoje hrabrosti. Za cijelo naime nije strah od dijeljenja novca i izbornog podmićivanja bio razlog tome što su Rimljani željeli da kandidat pristupa građanima neopasan i bez košulje. Da tek kasno, poslije duga vremena, bilo je uvedeno kupovanje i prodavanje glasova i novac se umiješao u izbore. Rimljani su se isto tako užasavali korupcije, kupovanja glasova. Užasavali su se same pomisli na neke mračne igre. Tako da je u vrijeme kasnije Republike, negdje između 120. i 100. godine prije Krista dovedeno, e, izglasano nekih 40 zakona o korupciji leges de ambitu u Rimu, što samo znači da su bili okruženi korupcijom sa svih strana. E, isto tako, su uveli princip da se glasuje na taj način da je svaki kandidat u komisijama preko jednoga brvna sam pristupao žari u koju se bacao glas, to da se osiguraju da nema ništa uzase, se, da ga nitko ne gura, da nitko ne utječe na njega i da je bacio sa brvna samo jednu e, teseru ili tabelu, a da nije imao više njih. Isto tako se svakoga pretresalo da ne bi slučajno imao višak tabela uza se. Toliko su bili u strahu od lažiranja izbora. Gaj Marije, sedmerostruki rimski konzul, veliki vojskovođa koji je nosio nadimak treći osnivač Rima, bio je Skorojević, homo novus. I uz njegovu blistavu bojnu karijeru nije imao ništa drugo što bi mu pomoglo u političkoj karijeri. Usto bio je namrgođen većinu vremena ali imao je novac. Prvo se natjecao za pučkog tribuna i tu je uspio. Onda se natjecao za edilitet. Edili su bili pomoćnici tribuna koji su djelovali na polju pravosuđa. Uz pravosudno djelovanje bavili su se nadzorom javnog prometa, brigom oko skupoće žita te brigom oko javnih igara. Plutarh dalje piše. Postoji naime dvije vrste edila – od kojih je jedna dobila svoj naziv po kurulskoj stolici zaobljenih nogu, na kojoj sjedeti magistrati pri obavljanju svoje dužnosti, a drugu, nižu, nazivaju plebejskim edilom. Kada se izaberu viši edili, glasa se za ove druge. Zato, kada je bilo jasno da Marije gubi izbore za kurulskog edila, brzo premjesti kandidaturu na izbore za pučki edilitet. Ali, jer su to uzeli za drskost i preuzetnost, on propade. I premda je izgubio dva put u jednom danu, što se nikad nikome drugom dogodilo nije, nimalo mu to nije umanjilo samosvijest. Nakon te legendarne propasti, Marije se natjecao za pretora. Pretura je bila sudačka služba. Ali tu je tjesno pobjedio i sumnjičili su ga da je kupio izbore. Sumnju najviše pobudilo što je kućni rob Kasija Sabakona bio primjećen unutar ograde glasališta, umješan među glasače. Sabakon je naime bio jedan od najvećih Marijevih prijatelja. Pozvan stoga pred suce, Sabakon reče da je ožednjevši od pripeke zatražio vode i da je rob s čašom ušao k njemu, a zatim, pošto je ispio vodu, da je ovaj s mjesta otišao. Sabakona, međutim, cenzori sljedeće godine izbaciše iz senata, a bilo je ocijenjeno da je zaslužio da mu se to dogodi, ili zbog lažna svjedočenja, ili zbog nesposobnosti da se svlada i tako su cenzori izbacili Sabakona iz Senata, jer je ovaj bio kriv ili zbog namještanja izbora ili zato što nije bio sposoban savladati svoju žeđu. Ali nekada su izbori u Rimu znali dosegnuti točku usijanja i mrtvi i ranjeni su znali ležati po ulicama grada. Ono što znamo to je da je prvo nasilje na biralištu e, bilo zabilježeno 103. godine prije Krista kad su Marijevi veterani na biralištu zastrašivali glasače htijući da se glasa za Marija i njegove ljude. Međutim, kad se uzme po zakonu, komicije, to je skupštine, su bile vrlo dostojanstveno mjesto. One su počinjale žrtvama, počinjale su auspicijama, znači Pontifex Maximus je odlučivao Jesu li bogovi rekli da je taj dan dobar za komicije ili nije? No, e, zakoni i kandidati su se predlagali na, nazovimo ih tako, zborovima narodnima, kontiones, koji nisu imali auspicije i nisu imali svećeničko odobrenje, prema tome na njima se nije moglo glasovati, ali se na njima moglo raspravljati o svemu. Za razliku od skupština na kojima se glasovalo, ali se nije smjelo raspravljati. E, kontione su bili mjesta za žestoke rasprave i ono što znamo u rimskoj političkoj praksi su uvijek e, završavali tučnjavom. E, kontiones ili zborovi to je bio prostor za batine, toljage, lance, buzdovane, e, uglavnom su se obračunavali tim oružjem. Pa i onda kad je bilo mrtvih, što znamo na primjer iz Ciceronovih govora, i to, to su bile uglavnom posljedice udaraca tupim predmetom. Ne znam da je baš e, oružje kao mačevi radilo na tim zborovima, ali tolja je bilo sasvim dovoljno. I kad se nađu dvije političke stranke da uvjere jedna drugu, to su uglavnom radili e, toljagama. Isto tako kad bi se u predizborno vrijeme e, pripadnici različitih političkih stranaka, a u vrijeme najvećih nereda u Rimu, to je bilo ono vrijeme Cezara i Pompeja, prvog triumvirata i poslije prvog građanskog rata, odnosno drugoga koje je ona između Marija i Sule prvi, e, tu su bile uglavnom te dvije stranke, optimati i populari. Oni kad bi se sastali na ulici jedni s jedne strane dolazeći, a drugi s druge, onda bi obavezno završilo tučnjavom s time da znamo da je bilo mrtvih u tim tučnjavama. kako se u rimskim gradovima odvijala predizborna kampanja iz dana u dan, kako se agitiralo za svog kandidata i što se sve radilo kako bi netko bio izabran na neku funkciju, znamo zahvaljujući jednoj prirodnoj katastrofi. 24. kolovoza 79. godine dogodila se erupcija vulkana Vezuva. Oko podneva na Pompeje grad koji se smjestio na južnim obroncima Vezuva počeli su padati pepeo i kamenje. Vrlo brzo grad se našao pod 3 metra pepela i krovovi mnogih kuća su popustili. Sljedećeg dana do grada je došao vulkanski vrući dim i plinovi koji su ugušili one stanovnike grada koji nisu poginuli pod pepelom i kamenjem. I tako je jedan rimski grad ostao sačuvan za budućnost. U kasnom 16. stoljeću arhitekt Domenico Fontana otkrio je ruševine Pompeja. Sustavno iskopavanje počelo je 1738. godine i traje do danas. A u gradu su ostali dokazi predizbornih kampanja koje su vodili građani tog grada. Pa Pompeji su divan primjer zbog toga što nam je Vezuv sačuvao svakodnevicu. Sačuvao je bezbrojne grafite na zidovima i to su grafiti iz carskog vremena kad se naravno više nije biralo e, konzule u općoj skupštini u Rimu nego su grafiti iz predizborne kampanje i iz izbora za lokalnu upravu u Pompejima, a u Pompejima su se birali duoviri, znači e, prevedimo to kao gradonačelnik i dogradonačelnik, koji su upravljali gradom i još su se birali edili. Svake godine se glasovalo na jesen, tako da bi novi magistrati mogli 1. januara nastupiti na svoju dužnost. Međutim, u Pompejima predizborna kampanja počinjala je već u proljeće. I tada su se svi angažirali i na zidovima kuća pojavljivali su se predizborni oglasi pisani crvenim i crnim slovima. Kao i drugdje u Rimu nije se smatralo ni pristojnim ni časnim da svatko agitira sam za sebe, ali cijeli grad se uključivao u kampanju pa mu to nije bilo ni potrebno. Nije bilo službenih mjesta za oglašavanje, tako da je svaki stanovnik na svom pročelju i svoje kući pisao koga podržava, njegovi susjedi su se pridruživali onda na jednoj kući i tako su e, u biti na središtu tog susjedstva ili vikus, kako ga zovemo, znali biti veliki oglasi za čitav vikus. E, isto tako su stanovnici tog jednog, jedne četvrti e, vikini mogli izabrati ili unajmiti firme za oglašavanje. To su bili profesionalci koji su se bavili oglašavanjem i koji su onda za novac a u ime nekog vikusa lijepo pisali po Pompejima oglase da podržava jednog kandidata. I tako mi danas imamo od običnih škrabotina koje je pisao svatko šarao, koga podržava, koga ne, pa do vrlo fino, profesionalno, sa finim slovima napisanih oglasa koje su pisale te firme koje su za plaću podržavale koga e, treba. Na grafitima je bilo malo predizbornih obećanja. Većina grafita govori je li netko častan i pošten čovjek i nabraja tko sve podržava tog kandidata. Tek onda dolaze predizborna obećanja. Jedan od takvih grafita kaže Fusko i Vakula vam savjetuju da glasate za Aula Vetija Firma, kandidata za Edila. Drugi grafit u tom tonu glasi Zlatari jednoglasno podržavaju izbor Gaja Kuspija Panse za Edila ali predizborna kampanja u Pompejima ipak nije bila tako dosadna. Ulozi su bili veliki, barem kada je bio u pitanju grad. A i humor koji je vladao u rimskim gradovima nije dopuštao da predizborna kampanja bude dosadna. Možda je jedan od najzanimljivijih likova u Pompejima pekar Pakvije Prokul e, i on se isto tako kandidirao za Edila i jednoglasno je izabran za Edila i grafiti njegovih pristaša kažu svi su odobrili kandidaturu Prokula za čast Edila. To je ono što njegova poštena vrlina i pobožnost zaslužuju. Ipak je Prokul je bio vrlo častan čovjek, jedini je problem da je jedan njegov neprijatelj vrlo blizu njegove kuće napisao kako je prokul varao ženu sa jednom od prostitutki iz obližnje gostionice. Pa tako ispada da prokuli nije bio toliko ugledan čovjek koliko su oni koji su ga zagovarali htjeli uvjeriti građane da jest u Rimu kao ni u Grčkoj, kao ni u Pompejima također žene nisu mogle glasovati, nisu mogle biti izabrane na funkciju. Međutim, po grafitima u Pompejima vidimo da su vrlo aktivno sudjelovale u predizbornoj kampanji. Tako imamo izvjesnu Afru Sperantiju, gostioničarku, koja je zajedno s mužem Demetrijem vodila jednu gostionicu to je Kaupona u Pompejima, u kojoj se prodavalo dobro vino, tako ona tvrdi, dobro vino, hrana, a i bile su sobice straga sa djevojkama ako netko poželi. I ona je tijekom izbora napisala grafit. Učinite Lucija Keja sekunda dum virom, moli vas afrasperantija. Ne znam kako je Lucije Kej sekundo reagirao na to, ali mora da je Afrasperantija imala mnogo mnogo poznatih, budući da je bila gostioničarka i da njezina podrška je nešto vrijedila u tom gradu. Isto tako u kampanji za jednog kandidata sudjeluju djevojke iz aselina restorana. Zašto su djevojke iz restorana podržale jednog, a ne drugog kandidata, to možemo samo e, nagađati. Kada bi se kampanja usijala, u izbornu borbu uključila se i posebna skupina stanovnika Pompeja, govori profesorica doktorica Marina Milićević-Bradač, socijeka za arheologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Prostitutke su se inače obilato uključivala u predizbornu kampanju, njihovih je natpisa jako puno, neki komentari njihovih aktivnosti su upravo sjajni. Na jednom zidu piše Klaudijeva curica radi na njegovu izboru za duovira. Na jednom zidu susjedi su crvenim slovima napisali da podržavaju Lukrecija Frontona, i Gaja Julija Polibija, koga smatraju dostojnim časti duovira. To je onaj fini dio kampanje, napisan lijepim crvenim slovima, znači profesionalna firma je pisala. Međutim, malo dalje postoji grafit koji kaže da kukula iz Mirina, to su dvije prostitutke u lokalnom baru, zdušno podržavaju kandidaturu Gaja Julija Polibija, vrlo uglednog građanina. On se tako naljutio da je naredio da se njihova podrška izbriše, jer jednom časnom građaninu podrška dvije prostitutke nije ni najmanje služila na čast. Otkud su Kukula iz Mirina njega poznavale, to isto tako ne znamo. Isto tako, jedan je kandidat vodio stvarno žestoku kampanju po gradu, bar 15 natpisa je ostavljeno u njegovu korist i čini se da je dosadio nekim zafrkantima, čini se omladini, pa su i oni dodali svoju podršku i na zidu forumskih kupelji su napisali da Vatija preporučuju – Lopovi iz potaje, cijelo društvo kasnih pijanaca i svi koji brzo zaspu. Jer im je vatija već bilo dosta. I naravno od tih silnih predizbornih grafita za i protiv dobronamjernih i zlonamjernih, jedan građanin Pompeja je mislio da se s grafitima pretjeralo, i na jednom zidu je napisao Čudim se zide kako se ne srušiš sad što teret ovog smeća podnosiš sam. Poštovani slušatelji, slušali ste povijest četvrtkom emisije obrazovnog programa Hrvatskog radija. Ovu emisiju pripremili su glazbena urednica Melita Jamrošić, tekst čitao Ivan Kojundžić, emisiju snimila Lana Gospodnetić, a emisiju redio i vodio Dario Špelić. Lijep pozdrav i do slušanja.